akajisi kakera akajisi kakera agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarurira amahoro neza mwebwe muwandanya kumviriza radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi k'uno munsi tugaruka ku karanga k'abarundi baho hambere gafatiye ku mugigwa wo kubandwa muteramanye na furera vincent bizimungu muri kino kiganiro mwateguriwe na alain desire bukeye neza sangwa ikaze mu kiganiro giheruka furera Vincent bizimungu twarangije ariko adusigurira amwe mu majambo bakoresha berekeza ku mugigwa wo kubandwa uno munsi kandi habandanya adusigurira ahera ku mvugo abarundi baho hambere bagira bati ewe manu ujya ukarabye mu bisanzwe mu kubandwa mu kubandwa ababandwa cyangwa ababandisha bishevu mu gufungura cyangwa mu kurya ntibakaraba ntibakaraba kugira berekana yuko bobo arabanyabicumuro mugabo rero bati imana yo yigikaravye imana yoyo ni nyeranda mugabo nuvuga nti nobisiguye mvuze yuko ari nyeranda uyu munsi kuko nanje nemera imana sidayisiguye nk'umurundi wa kera ego ubivuga nk'umufurere ego bari bafise ukuntu babona ko umu imana atagatosi ifise natwe twe turi abantu dufise agatose nico gituma baca bagereranya kurya ukaravye no kutarya ukaravye imana wewe urya ukaravye twebwe turi abanyabicumuro nico gituma mu nyuma y'ibikorwa byose baca baza gukaraba ku mugezi ego kugira ngo barabe ko bobandanya basaniye imana bagiye gusa gusaba umwiza mugasa ubwo mu ntango baba bajya badakaravye bakarinda baheza mu mpera niho baca baza gukaraba kugira barabe ko bosaniye imana twovuga tuti ni kubera ko umugi wakogwa ababa bariko barabikora baba bashaka iki twabwira tuti ko igihugu wasanga gifise imigigwa myinshi cyangwa ikombure ibihe bikuru bikuru bihambaye nk'umwami yimikwa cyangwa ku muganuro umwami aheza agira imbuto muri ico gihe barabana yego abahinga mu kirundi bavuga bati iminsi yose ibwami barabana mugabo umwami yararorera ntiyabanda barabandwa akarorera akamubwira hanyuma rero ibyo byose byaraba mugabo rero kubandwa vyategeza kuba biri byabaye bobo ibindi bikorwa byaraba mugabo kubandwa vyovyo ntivyasigara inyuma kuko nibyo vyari bigize ubuzima twogira tuti akamaro ko kubandwa kuri abo barundi bo hambere kaca kabakahe akamaro ko kubandwa ubwa mbere iyo usabye ikintu kironka warahimbagwa akamaro ka mbere nako nk'umugore nk'umugore atabyara mu kintu ngo atavukama nk'abandi bavyeyi yaragenda mu gitabo agasaba imana hanyuma rero iyo atagomba iyo atagomba yuko kumenyekana yuko ari ntavyara ntiyarinda kuza kubandwa wo kubandwa rwari urubanza runini rwatumira abantu bose nico gituma rero yaca agenda mu gitabo wenyine agasaba imana n'indi migigwa wenyine rero aho hose babandwa kugira ngo bifashe nyene kubandwa kuronka kuronka icyo yifuza yego rero mu kubandwa rero byaratuma novuga nti nziguye nk'aba abizi ubuzima bw'uyu munsi byaratuma umubiri wonyene ukuraho ubwoba maze gukoraho ubwoba maze kwizigira yuko nk'icyo kintu umubiri urirema wonyene ukagira inguvu inguvu nyine ca kintu catuma hari ubwoba bugahera umubiri wonyene ukaca wirema nyene kandi nivyo kandi n'imana yarafasha kuko imana igira himaniye ibyo baba byarigeze bimera nk'itegeko ku buryo utabikoze wava hano oya n'uyu munsi uba usenga nta tegeko ryo gusenga uteza gusenga kubandwa umwe wese yariyumvamwo ko ategerezwa niwe wiyumvamwo yuko utegereza kurondera abandi ni uguhakarurira ko umutamakazi umwe aba ahantu hose n'umuvuka niwe yavuze yuko akiri umwana haraje umugore umwe akuze amubwira ngo mbe ngo abana barakomeye ngo ashaka ngo abana ngo imana ngo ntayo yampaye abana ariko rero aca mugato mm, mbe warakoranije ngo ngo bandi bagore bose murasoye imana ngo imana irakwima umwana uwo mugore ko yakuye mu kubandwa aca yumva yuko uwo mwana mutumye kubandwa aca arakoranya abantu nyaca arabandwa kandi ibintu ibintu byabaye avuga yuko uwo mugore yaciye asaba asamye rero kugira mushimire yamwise amazina y'uwo mwana yose kandi uwo muntu uyu munsi arakuze avuga ivyo ivyo byarambaye ko ndabizi rero namubajije nti none ibyo wobisigura gute ko wize amashure kandi nzi yuko ushyuye ubwenge ubwenge ubizigura gute acavuga ati birashika bikaba yanka gusama hejuru y'ubwoba ubwoba biratuma umuntu adasama ubu rero yagiye afise umwizere yuko agiye gushyikira imana n'umubiri ushobora nka za nguvu ukaza usanga arasamye cyangwa ni imana nyene imana ni imana nyene inzira zayo rero ibyo twemera muri biology turemera yuko umubiri havuyemo eh, ibyiyumviro vyo bita stress kuca ugira inguvu ukabandanya ibikorwa vyiza bikabandanya ubuzima busanzwe kumbure nari nababajije ikijanye n'umuganuro canke ibi ibihe bikuru bikuru by'igihugu eh, cyane cyane igihugu ko cyari gitwawe mu gihe cy'abami nogira nti mbega hari ibihe bidasanzwe bikuru bikuru twavuga tuti eh, abarundi babandwa ku buryo twagira ko hariho ibihe byaguma bigaruka nyine babandwa mwarimu wavuze ko barabandwa kundu ikundu mu bisanzwe abatohoje b'ikirundi baravuga cyane yuko mu kwezi kwa gatandatu ko ari ukwezi bahariye kubandwa ego abatohoje benshi baravuga n'abandi bakabihinyuza mugabo baravuga neza yuko mu kwezi kwa gatandatu ari ukwezi bahariye kubandwa ego hari kubera iki igituma sinokikubwira neza ntacyo nzi neza mugabo baravuga neza yuko muri uko kwezi abenshi basaba imana nk'uko nyine twavuga yuko twahereye umunsi wa mungu imana nabo nyine nuvuga yuko ari nk'uko nyine hanyuma kundwi kundwi bakongera bakabana kundwi kundwi kundwi kundwi ntibari bose nabivuze byaca bivana n'umwe wese ingene ashaka kwishyurwa n'imana ego ntiryari itegeko gusa yari itegekanye ati e ku munsi wa gatanu niho nzoka zo gukora icyo gikorwa ntibyari itegeko nk'uko ngo ategeze kugenda ku bantu umuntu yagenda bivanye n'icyo agiye gusaba uno munsi rero mubona uwo mugigwa acariho yego nuvuga nti imwaro imwaro ndabizi neza yuko n'uyu munsi babandwa mugabo akabandwa mu ijoro kandi ababandwa ni abakirisi abakirisi birajyanye ntibijyanye kuko igihe twagenda mu butungozi twarimo twarabagiye ntibure umukirisi atego kwera cyane none imana yahana niyo mu isengero cyo kimwe ngo nicyo kimwe niho gusaba ngaha ngo nkaronka kugira ngo nkaronka ngo cyo mbuza n'igiki mva n'uyu munsi rero bacabana none kuba mwebwe muri furera muri uwo mukigwa nibyo mwavuze ngo ntibijanye nibyo none ni gute bitajanye mu bisanzwe ikintu cyose kirafite intango abarundi baho hambere ba mu gusenga mu gushikira imana barabandwa abazungu bamaze gushika batwigishije iyo mana nyene ubwine twosenga neza nuvuga nti uyu munsi twateye intambwe tuje imbere sinuvuga ngo dusubire kubandwa ubuhinga bwa none bwa buteye buja imbere ntitwotera dusubira inyuma nk'ibirenge nawe twaba tugeze kure rero navuga nti mu gikwa icyo gihe wari mwiza kuri bo mugo uyu munsi twosubirayo yego none eh, twogira tuti ko aka arakaranga k'abarundi byari mu migigwa y'abarundi ubu tusha tuvuga tuti abarundi buno munsi ibi bintu tubagirira akamaro gute Nuvuga nti ugiye kuraba mu mazu y'amaratiro y'abazungu bobo barerekana iyo ikintu cyavuye umuntu wa mbere yatangiye kwiyumvira ibirato yatangiye kwiyumvira ibirato afashe ibyatsi akazingira mu kuguru bo abazungu bo barabyerekana bakerekana n'intambuko ya kabiri n'intambuko ya gatatu n'intambuko ya kane n'aho bageze uyu munsi natwe rero ntuvuga nti uwo mubwirwa wogirwa kugira ngo wereke si iby'imana iby'uwundi mm. nguwo mu gigo novuga nti aha hantu aho hantu twarahatakaje ibintu bimwe bimwe ni ukuvuga rero turi ko turavuga bandwa igihambaye ni uko twomenya tuti mbega abarundi babandwa gute ni kubera iki babandwa tumenye uko abarundi bacu bo hambere bari babayeho yego cyane igihambaye kuri jewe uyu munsi kumenya ingene ubuzima bwaranga ba sokuru bacu mu gihe cyabo ni vyiza cyane kuko natwe nibyo vyatugize ivyo turi uyu munsi hanyuma uyu munsi naho ubwo ingene tumeze twa turaba tumbeye abarundi twokosora ibiki n'ukwemera kwacu tubayemo uyu munsi gutyo rero twubakana uvuga nti uburundi bushasha bw'imbere bw'akazoza agashitsi umuti uwo mugigwa ntibibereye yuko bandanya n'ivyo ntituri bugarukeyo ariko turakwiye kubimenya ubwo nta kintu twatakaje tukava mu mugi wo kubanza tukinjira neza mu byo gusenga by'ubu dufise icyo cyubahiro twubaha isengero ibyo bikorwa byose ntabyo twogirira mu isengero akajisi kahagera akajisi kahagera kuri ni ikiganiro agashitsi cuno munsi giciye kigarukira twari twagarutse ku karanga k'abarundi baho hambere gafatiye ku mugigwa wo kubandwa Urakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro arakoze furera Vincent Bizimungu twateramanye kuri mikoro mwari kumwe na Alain Desire Bukeye neza naho ubutaha agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi